Altruisme helpi mildigas proprain doloroin. Altruismo accelas bonfarton, ancao je mallonga vido, sed kial? Esploristoi povas esti suffice brutalai. Psicologoi cae medicinistoi de la Pekina Universitato tractis iain test personoin per electrae shocoi cunchnu rigis ilia in bracoin, cae igis la suferanto in tenis in manoin, dum plurai minutoi, en malvarmegan aquon. La fono de la exerzo estis la ieno. Por natur stiencistoi devas aperi, ciel granda enigmo, che homoi agas altruisme. Tia agado estas ja bona por la comunumo, cae tial estas alte apresata en ciui culturoi, sed gi estas malbona por la aganto mem, ciu perdas cetiu monon, energion, au ec sian vivon, do ciu appena o pli altigas per tio sian biologian forticetson. Sed pli fruae studajoi diras, altruismo pli bonigas la longtempan bonstaton, la novai experimentoi aldonas, gi ancau reductas actuala in doloroin. Tion montras iam du pilotai studajoi. Ciu exemple donatsas sangon, tiu sentas la injectan picon mal pli forte, ol iu, ciu lasas inde preni sangon, por controla prilumigo de la sango. Quancam ce la donatso de sango, estas el prenata multe pli da sango cae per plidicae injectae pingloi. Tiai testoi alla practica vivo havas mal avantagion. Altruismai homoi, dum vera practicado, povus comporti specifain etsoin, ciui estas la principa causo por ilia resistivo contra doloroi do necessas testi en laboratorio. Tie oni causas al hazarde electitai testantoi doloroin, cae seque oni vidas, che ili estas samgrade sentemai. Tiam oni dividas la testantoin en du gruppoin, cae donas nur al unu gruppo la eblezzon agi altruisme, dum la control gruppo ne povas fari tion fine oni causas al ciui de nove doloroin, cae oni attingas la concludon che vivata helpemo reductas doloroin. La magnet resona tomografio montras au pli altan, au pli mal altan activigon de cerbai regionoi ciui prilaboras doloroin. Tio ja estas iom stranga, Ciu exemple donatsas monon, tiu ja perdas proprain rimedoin, cae tio en normala caso igas nin plisen tema pri doloroi. Por clarigi tion, la cinai autoroi referenzas al pli fruai studagioi. Altruismo lautio donas senson alla vivo, donas orientigian sistemon, same kiel religio tio malfortigas malagrablain sentoin, ancau caudoloron Al tio aldonigas la sento pri pli bona mem regado cae la malconcentrigio pri si mem, char onia concentrigas pri la helpo por aliai homoi. Tamen tius zio ne estas utiligebla, char ciu helpas al aliai homoi por liberigi sin de doloroi, tiu ja per tio ne vere plu agas altruisme.